Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyin azim Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Alhamdulillah Boleh duduk daripada <laughs> Alhamdulillah Ha. Yang pertama sekali uh, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang walaupun panas sikit pun tak apa mari insyaallah nah. Sebab uh, ah, timingan kita hari ni semua tu ya hujan, lubang kita sabit. Kalau hujan pehel lalu. Kisi kita tak ada tok luar, kita buat dalam bilik ni. Nah, alhamdulillah pinong tirap chom ju nah, tang Facebook nah, ke ขอความสันตินะครับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบานตะลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับอาชีพคืนนี้ก็ยังดำเนินต่อนะครับแต่ว่าเปลี่ยนมาทำในห้องส่งในห้องส่งสตูดิโอหัวข้อค่ำคืนนี้นะครับตาจุฮอนบายเยกาลุคีัสไซโนตับเซสุรอัลบูรุจนะครับสุรอัลบูรุจเรื่องราวที่เราจะตับเซตนะครับ อธิบายในสุรอัลบูรุจพี่น้อง เป็นเรื่องราวของการสะท้อนว่าคนที่ยืนหยัดต่อหลักการของอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาต้องถูกทดสอบอันนี้สุราบรุษยาเกสซาละกุตุมาน a อ r เ n g h เ k p ก r g i a g a ส a s e m น a s คนที่จับยึดมั่นในศาสนาจริงๆพี่น้องอัลลอฮฺตาลาต้องทดสอบเดียยาคันอัดดอจูบเองนะครับ บททดสอบ แล้วคนที่มีอีมานเมื่อถูกทดสอบเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอาไว้กันลูกเยอะกว่าก็อีมานเดียวถูกโอเกว้อีเมฆขอกว่าจูบเอขอเบื่อ หายากูเดียวนะครับเป็นคู่ของมันเลยนะครับ เมื่ออีมานยิ่งเพิ่มบททดสอบยิ่งเยอะบางครั้งเราคิดบอกเอ้วันนั้นตุกิโตตัดสมาเยวันเรายังไม่ละหมาดเท่าไหร่ก็อยู่ใช้ชีวิตสบายๆินแน่ต่ t a p ม b a เป mula semaya apa salut d ม h Porom lamat awela rom sai h า j a b m า l a p a ด a ว d อัด a ada salu. o r เ n g sel gitu ah จ a j a น lo เดียว มีคนแซวนะเป็นหัดยาบ้างเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้่พี่ตอนเราใส่ตัวรัดรูปคิดต่อปากกาลวกตะตาดับยากตบเพราะอะไรพี่น้องเพราะเมื่อไรคนยิ่งจะเป็นคนดีอัลลอฮ์ก็ต้องทดสอบนะครับฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์เราจะศึกษาสุรอัลบุรุษไปด้วยกันนะครับว่าเรื่องราวของเขาเหล่านั้นจะเป็นยังไงอาอุบิลเลหฮิมินะชัยตอนุรจิมก่อนที่จะเข้าไปพี่น้องสุรอัลบุรุษเยบังเออายะสุรหนึ่งสุรมักกียะ นะครับเป็นมักกียะที่ลงมาก่อนที่นบีสุลต่านจะฮิจรอสู่มารินะมุนาวรออะสุบลงนบีนอฮิจร j r a h pergi m a า i n บุรุ b u r u j ni turun mari. Lepas tu surah Hamakiyah เกี่ยวกับมักกียะที่ลงก่อนที่นบีจะฮิจรอไปมารินาพี่น้องจะไม่มีเรื่องของอากามจะไม่มีเรื่องของการละหมาดจะไม่มีเรื่องของการถือศีลอด จะไม่มีเรื่องของการฮาลาลฮารอมตัดดมา m นฮุก u ก u m p e k ก u t ด k a d ี l มา i masa ก a k i y a h สบ b a b apa? k a r มัก Makkiyah ia เป็นการช่วงอบรมที่จะให้สาบัดแข็งแกร่งในอิมันวิกนาตัวแฮดูลูนะครับเรื่องอะกิดะวิยกมะดูลูให้อิมันของซาบัดมั่นคงกับอัลลอฮ์ให้อิมันของซาบัดยึดมั่นกับอัลลอฮ์ร้อยเปอร์เซนต์หลังจากนั้นเรื่องของฮุกกลมจริงลงอ่าบออิเมกตอกว่าสุปเหมือนเราในปัจจุบัน วันไหนอิมานเราอ่อนซักกะประวัติศาสตรเย่นะกรัว วันไหนอิหมานเรารับพี่น้องจะละหมาดสักวักตูก็รู้สึกขี้เกียจวันไหนอิหมานกี่ตอนลดจะใส่ผ้าดาวเวรู้สึกเกะกะรู้สึกเบก่อรู้สึกบาสนปากกาแบบแฟชั่นกตินิ่งจำเดพี่น้องฉะนั้นเมื่ออิหมานเราขึ้นอินชาอัลลอฮ์อามาเลเฟกก็สุโมกิตอบเลวะลักโกนะครับฉะนั้นนี่คือการอบรมจากอัลลอฮ์สุบฮานตะลาบรรดาซาบัด Al-Burud jeng pen Mekiyah Bittifakil ulama Semua ulama Itifak laku เห็นพ้องต้องกันนะครับไม่มีการขัดแย้งว่าลงมาที่หลังจากฮิจรรอสุโมก่อนฮิจรรอหมดเลยแล้วก็อายะนี้พี่น้องสุรอัลบุรุจอัลลอฮฺตาลาเริ่มมูลอายะหนึ่งวัสมาอิดะติลบุรุจวัสมาอิดะติลบุรุจอัลลอฮฺตาลานี่พยายามกัสมว่าวนี่ว่า ตาบะแบบนี้พี่น้องถ้าขึ้นด้วยว่าวัสมาขอสาบานด้วยกับท้องฟ้า และดวงดาวที่เกลื่อนอ่าลางิปตุบิเตอัลลอฮ์ตาลาตรงนี้พี่น้องเขาบอกอักษมัลลอฮุบิจัลลวะอิซอัลลอฮ์ตาลาสาบานกับมัคลลกของอัลลอฮ์ตัวเองเป็นสุปขอสาบานด้วยกับระยะเวลาสายวักตุดวาวันอัสรีขอสาบานด้วยกับเวลาอัสรีอัลลอฮ์ตาลาสุปุปดยังไงมัคลลกนี่ แต่ปีวันนี้ถ้าบ่าวของอัลลอฮ์จะไปสาบานแบบนั้นมั่งขอสาบานต่อดวงดาวชิริกละลุถือเป็นชีริกเลยพี่น้องถ้ามนุษย์บ่าวของอัลลอฮ์จะไปสาบานกับดวงดาวสาบานกับท้องฟ้าบ่าวของอัลลอฮ์ห้ามอย่างเงี้ยตาเลสุกปองอะไรอินละนอกจากเราจะสาบานกับอัลลอฮ์สุบฮานาตาลาเท่านั้นโซ้กตจะเป็นสุกปองวัลลอฮิอ่าบิลลาฮิตัลลอฮิติกะฮุรุนี่ วัลลอฮีนะครับหรือใครจะเป็นภาษาอาหรับจะเอาบิลละนะครับหรือตะลลอก็ได้สามรูปในการสาบานว่าบาปะตุตะอับฮตุตะสบาดูแล้วต่มาเบลีอฮตุพวกงาจีนะฮูปะตุอิกตะตะลปะฮุดีอะละฟอกิตาบิทาวกะตอนนอสุปโปซุปโปงะตัเอจะสาบานสาบานกับอัลลอฮ์อากุตะระมิบางเงี้ยนี่ฉันไม่ได้เอาไปนี่ของนี่ฉันไม่ได้หยิบแน่นอนวัลลอฮีอากุตะระมิ แล้วเมื่อไรที่มีการสาบานชื่ออัลลอฮ์วะจิกิตานาชใจอยู่ ต้องเชื่อถ้าเขาสาบานต่ออัลลอฮ์เพราะอะไรพี่น้อง เพราะมุมินจะไม่เอาชื่ออัลลอฮ์มาสาบานหลอกหลอกใครสาบานชื่ออัลลอฮ์หลอกหลอกบาฮตะปิโยกตะวันลอยหกตูนะครับ ในอักโกมุดองุดดอไปนรกง่ายๆ เพราะอะไรชื่ออัลลอฮ์ชื่อสูงไปน้องนามอาจอยู่ลากิกิต a t a ว lewat ใหม่ t m a i n ั a i n ก u m a k ั l u k ก e ั g a n m และนามออัลลอฮ์ตาลายิ่งใหญ่ฉะนั้นจะมาสาบานมั่วๆไม่ได้ ดังนั้นตรงนี้พี่น้องก็สามารถอักษมัลลอฮุบิอัลลอฮ์ตาลาสาบานได้กับท้องฟ้า และอัลบูรูจนะครับบูรูจนี่ปัญญาอุลามาให้ความหมายแตกต่าง แต่ปีที่ที่ตอนนี้ที่ให้เข้าใจง่ายๆ ด้วยกับท้องฟ้าและก็ดวงดาวที่มันเต็มไปหมดบนท้องฟ้าอัลลอฮ์ตาลาสาบานได้มาคลุกตัวเตัวเอบุเลสุกปองเดียวแต่ปีเราวันนี้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์กีตามาคลุก ต a k boleh ด e r u p a d e ก g a n makhluk ham s a b กับมัก h l ก k ด้วกันฮาเรซาลูดังนั้นอัลลอฮ์จึงขึ้นนะครับวัสสมาอิดาตินบุรูจวัลยามิลมาอูดนะครับ และด้วยกับขอสาบานด้วยกับวันที่ถูกสัญญาเอาไว้อาริโปอัลลอฮ์ตะลาจานีวันอะไรพี่น้องที่อัลลอฮ์สาบานด้วยกับมันอาริโปอัลลอฮ์ตะลาสุกบอกงาเดียววันอะไรอุลามาบอกพี่น้องว่าหัวยามุลกิยามะนั่นคือวันกิยามะ ที่อัลลอฮ์บอกว่าเป็นวันที่ถูกสัญญาเอาไว้ สัญญาครับผู้ชบะวอิดาอัลุสมะอะวะอัลุนอัรทั้งบรรดาชั้นฟ้าบรรดาชาวฟ้าบรรดามาลักสุโมมาลายกะเอ่ามาลักสุโมมาลายกะตัวแล้วก็มนุษย์ทั้งหมด ถูกสัญญาจะต้องถูกมารวมตัวกันทั้งหมดในวันเกียร์มามากีบลักว่ากันตัวฉะนั้นวันวันเยามิลมาอูดและด้วยวันที่ถูกสัญญา วันที่ถูกนัดหมายอาริกามะอีกคิดตอนดุดุนยสดักตอมานอไอนิงสัตว์วารีคนคลิกจากอัลลอฮ์ตาลานอดุเอบักตอมานอไอคิามะก็นัดจุปอสิตุบลักโกเราจะอยู่ยังไงก็ได้แต่ในดุนยาพี่น้องวันคิามะต้องกลับไปสู่วันที่ถูกสัญญาวันนี้เราจะละหมาดหรือไม่จะอิมานต่ออัลลอฮ์หรือไม่แต่คิามะต้องกลับไปวันที่สัญญาขนาดจุปอบลักโก แล้วทุกบอก kita tahu นี่ก็ตัววลยามิลมาอูดอัลลอฮฺตาลาสาบานด้วยกับวันที่ถูกสัญญาไว้ นั่นคือวันกิยามัตยะตัมินไกรอิคติลาฟไม่มีการขัดแย้งในหมู่นในหมู่นักตับซีดว่า วันที่ถูกสัญญานั้นคือวันกิยามะไอกิยามะลาลิตุกิโตเรารู้พื้นฐานเลยพี่น้องกับตัวกิโตสดัสตามาโนซาตัววิกันกบาลีก็เลยเกกลับไปสู่อัลลอฮฺสุบานอัลลอฮา ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงเตือนพี่น้องบ่าวของอัลลอฮ์อามาเลกับโปเตอามานอะไรบ้าง ที่เราได้เตรียมก่อนจะไปสู่อัลลอฮ์สุบานตะละการลูกิตอคิดวันนี้พี่น้องอายุที่เราอยู่อัลโมกิตอกบานโยถ้าอามานเรายิ่งเพิ่มอามาเลกอบานโยอันฮัมดุลิลละนิ่งมาโนโอเกจาเดคนที่เตรียมตัวจะกลับไปสู่อัลลอฮ์เขาต้องพยายามพัฒนาอามานพี่น้องนบีจึงพูดฮะคอยรุนเนสมนุษย์ของมอลเลสกาลีมนุษย์ที่ดีที่สุดพี่น้องใคร มันตอละอุมรุวาสุนาอามาลุใครที่อัลลอฮฺตะลาให้อายุเขายืนปีอัลลอฮฺตะลาบิอมมเดียวปันเนปะตุอามาเลปอมอเลใครที่อัลลอฮฺให้เขาอายุยืนพี่น้องแล้วอามันเขาก็อามันสอนแล้หนหนึ่งหกอันลสกาลีนี่บุกแกก็ทวเขามาละยิ่งแก่ยิ่งขี้เกียจสิเกตกอตัวเขาตัสมาเยดูวายิ่งแก่ยิ่งไม่ละมาตะหยุดหอนิ่งไปเงได้ซุปเปอร์ เหมือนกับเราได้เงินเยอะหมดดาบานยุ t a ่ i ีซา a โยตาดวะกับโปไม่ได้ทำให้งอกเงยมีแต่ใช้หมดใช้หมดใช้หมด อายุกิโตตัวอมโมกิโตอายุกิโตโมดากิโตอายุคือต้นทุน จะให้มันงอกเงยหรือไม่อยู่ที่เราจะเนโกจะค้าขายกับอัลลอฮ์แบบไหนอัลลอฮ์ให้ต้นทุนพี่น้อง เท่าอายุอมโมกิโตแต่ตัวสิ่งนี้อัลลอฮ์จึงบอกวาเลียวมิลมาอูด ขอสาบานด้วยกับวันที่ถูกสัญญาไว้วะเชฮิดิวะมัชฮูดและขอสาบานกับผู้ที่เป็นพยานและผู้ถูกเป็นพยาน ชาฮิดดึงกับมัชฮูด ชาฮิดนี่อุลามะกะตอบางทัศนะบอกว่าอาริกียอาริจุมะคือวันศุกร์มันเป็นวันแห่งการเป็นพยานอาริจุมะอาริจุมะนึ่บุกแกหมาปางยาไซยิดุลอายามเป็นนายของวันทั้งหมดอาริจุมะวันศุกร์ฉะนั้นวันศุกร์เขาจึงกลายเป็นว่า Idul Usbuk kita. Id macam sabda. Aidil Ma'at. คนขี้เกียจไปละหมาด คนขี้เกียจไปมัสยิด แต่ไปวันศุกร์ต้องไป มาลอสตามาโนมาขนอกีมาลาดึงเงาเองอาจารย์ขี้เกียจจะไปฟังบรรยายขี้เกียจไปฟังศาสนาวันศุกร์วันจิกันอดึงเงาตบวันศุกร์ต้องมาฟังคุตบะวันศุกร์ไม่เคยเจอใครเลยพี่น้องเราทำงานอยู่กับบ้านเด็กที่อยู่ออฟฟิศกี่ตัว ออกเช้าเย็นกลับ ออกเช้าเย็นกลับแต่ไปวันศุกร์ต้องเจอกับพี่น้องกันนุตมุงเอาไงสามวันผู้ที่เป็นพยานพี่น้องอัชาฮิดพยานตัวนี้อุลามาบอกท่านบอกว่า คือวันศุกร์วันมัชฮูดปะตุผู้ที่ถูกเป็นพยานเยกตออากีอารอฟะวันอารอฟะนะครับ วันบุกุบวันอารอฟะไอในนอซาปาดนึงอุสฮอนะครับใครที่ถือสิโดดอินชาอัลลอฮ์มันวันที่31สิงหาคม ดี๋ยวส Dia satukan ya Dia mau istihar k ่ t a ายุเอ๊ะแสดงว่าวันที่9ซุลฮิจญะย่อจะตรงประมาณวันที่31สิงหาคมโปโซฮาริตุนะครับผลบุญมากอัปุดอโซตุอัลลอฮ์พยาโทษบาปให้โปโซอาริวุคุปอาริอารอฟะนะครับอาริโอปัติโกลาตุ31นี่ตรงกับวันวันพะหัสอ่าพะหัสนะแต่ p i p o s ี g ง g a j าสุ u p a y a umur insyaallah deh ตาขนไม่ตราไว้เขาตุถึงจะปอซอไม่ปอซอเราก็เดินเหมือนเดิมเพราะไม่ต้องละหมาดตาเราเว้ยนะไม่ต้องเขาเรียกตาขนบางอุสาอะไรซอสบะกายเยอะตาเลยปอซออะไรปอซอตาเลยนะครับฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์เราจะเปิดปอซอเปิดไปเลยพี่น้องแล้วก็ สุดยอดมาอีสมวยอินชาอัลลอฮ์นะประหลัดหน้านะครับหลังจากนั้นมาชูตรงนี้ผู้ที่เป็นพยานอัลลอฮ์สาบานเตงโ หนึ่งสองสามเป็นสเต็ปวัสสมาอิดาติลบุรูจวัลยามิลมาอูดวะชาฮิดิวะมัชฮูดอันนี้ทัศนะหนึ่งพี่น้องว่ามันคือวันศุกร์และวันอารอฟะแต่พี่อดอสตงอกเลามุกเขาบอกว่าอะไรครับที่จะเป็นพยานนั้น เขาบอกว่าวันทั้งหมดเจ็ดวันซุมโมตุจฮารียาดิซาซีบลากู ไม่ใช่เฉพาะวันศุกร์ที่เป็นพยานแต่บางอุลามาอธิบายว่าเจ็ดวันทั้งหมดคือเป็นพยานหมดเลย มันมีพี่น้องในอะดิษของท่านนบีสุลต่านสลัมฟังแล้วเราก็หน้าวิตกกิตาคนปิเกนบีพูดพี่น้อง บอกว่าไม่มีวันไหนที่ผ่านไปพี่น้องนอกจากวันที่เจอกับเราอากีฮุตมูกิโตมิซาเลวันนี้วันที่ปะปะโปกาลูเซีย24 สิงหาคมอ่า24 สิงหาคม ถ้ามันตรงกับเราวันนี้วันที่ 24 24สิงหาคมวกี่ตัวนะอินเทอร์เน็ตปุ๊บตัวเดียวไปสิเดอกอะไรไม่ได้ถ้าตรงกับเราพี่น้อง 24 สิงหาคมนั้น เอสโซตัดอดอ24 สิงหาคม เพราะอะไรพี่น้องเมื่อมันเจอวันนี้สองสุลิจะาโดยประมาณบอเจอปั๊บทุกวันจะมีเสียงเรียกเราพี่น้องบอกว่าอะไรยังไงตัวเวลามาโซยังแงเจ๊กอะไรตัว วันเวลาอยากจะพูดกับเราพี่น้องอยากจะบอกว่าฟะมัลฟีท่านทั้งหลายจงทำอามันนะในตัวฉันนี่ตอนที่เจ้าอยู่กับฉันอาริมุดอากูมึงอามานดุบันอยู่วันที่สองสุดอเจาปะดูปลปะอารินิ้งอย่าแกเจริตอดวันนี้อย่าพูดกับเราแล้ว ตอนกลางวัน มาสตังอาริแกเจเดอามานดุบันอยู่นะทำอามันให้มากในตัวฉันอัชฮะดุลกับิฮิกดันในวันเกียรติฉันจะเป็นพยาน ให้กับท่านไอ้เกียรติ hari dua Zulhijjah nak jadi saksi เป็นพยานจะบอกอัลลอฮ์ว่าเราทำอะไรบ้างในวันของมัน โดยเฉพาะสิบสุลฮิจาพี่น้องสัต์สปัสปุโลสุลฮิจาเขาเรียกว่าเป็นเดือนนะครับ เป็นเดือนแห่งการอามานเป็นช่วงของการอามานอามานซอลเลทำให้เยอะในสิบสุลฮิจาสิบวันแรกฮอซุลฮิจาวะบิบันอยู่ไม่ได้เจาะจงว่าต้องปอซอสุนนะไม่ได้เจาะจงว่าจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พี่ ทั้งหมดที่เป็นอามาซอลและทำให้เยอะๆว่าไปบันอยู่บุกเกตปอสอจะตัด j a tak อ d a puasa k a จจ u r u ด h ด j a บวชโดยเฉพาะสุนิเจ้เจาะจงไม่มีในในแบบฉบับนะครับแต่พี่อามัทั้งหมดที่เป็นอามัซอลและสามารถทำได้หมดเลยสอดก็อะวะบายไงโอเคนะครับทำได้ทั้งหมดสิ่งที่เป็นอามัซอลและพี่น้องทำได้หมดเลย ดังนั้นแล้ว นี่คือวันที่นบีพูดที่อุลามาตับเซกะตอ ซุมโมตุจาฮีเจ็ดวันทั้งหมดนั่นแหละวแชาฮิตนั่นคือผู้ที่จะเป็นพยานให้กับเรา ฉะนั้นมีในฮะดิษพี่น้องอัดดออายะคุรานบอกแกฮะดิษยาวมาอิดิงตุฮัดดิสุอักบารฮะในวันที่แผ่นดินมันจะบอกเรื่องราวของมันเยอะไปเลยว่ายะไปตัวเดียวฮาเดียวเรื่องราวของโบมิงเรื่องราวของแผ่นดินจะบอกเยโนยะเบโนนบีเบสตานโยสาบะท่านนบีถามสาบะพี่น้องบอกว่า อัตดรูนะมาอัคบารุฮะเจ้ารู้ไหมว่าแผ่นดินบอมิงฮอกกิตยาแหล่นิ้เยนอกยะกับปะมันจะบอกอะไรกับอัลลอฮ์ในวันเกียรติแผ่นดินมันจะพูดมันจะบอกอะไรกับอัลลอฮ์ในวันเกียรตินะครับกอลูอัลลอฮ์วะรอซูลูอัลลัมซาบะกะตตซาบัดบอกอัลลอฮ์และรอซูลท่านั้นที่รู้นี่มารยาทอัคลักของซาบะอัคลักของซาบัดบอกว่าอะไรพี่น้องบอกว่า อัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้นิ่งมารยาทกาลูกิตอไม่รู้อะไร ถ้าคนถามและเราไม่รู้โอเคตานโยกิตอตัดเอาอย่างี้จะว่าบาาอัตอวัลลอฮุอะลัมวัลลอฮุอะลัมนั่นคือคำตอบอัปโปกิตอตัดเอาอันไหนที่เราไม่รู้เราต้องบอกว่าวัลลอฮุอะลัมนะครับยายดักก็ว่าอืมรอยะตัดเหาต้องมาลูได้บ่มอยะเบาๆไอ้ตุบอกไปมั่วๆไม่ได้นะครับพี่น้องฉะนั้นวัลลอฮุอะลัม นบีถามซาบัตซาบัตจึงบอกว่า อัลลอฮ์วะรอซูลอาลัมอัลลอฮ์และรอซูลรู้ดีที่สุด นบีจึงเฉลยพี่น้องบอกว่าฟาอินอักบาระฮะอันตัชฮะดะอัลาคุลอับดินเอาอุมะเอาอัมมะมานนวันกิยรต์แผ่นดินทั้งหมดพี่น้องกรรมกรและสโลเลยสลัมมันจะบอกเรื่องราวของบาปของเราทั้งหมดที่อยู่บนมันวายะครับผูเย็นโอยะบอกกับอัลลอฮ์บอกในวันเกียรติว่า คนนี้ทำอะไรบ้างในวันนั้นที่ฉันหอนิ่งวะกูนิ่งยาลอหอนิ่งจูงียาลอหอนิ่งโดตะกูอาริตูอยู่บนชั้นวันนั้นขโมยของไม่ละเมานินทาโอ้ยาบิแต่ถ้าเราทำอามัลซอเลถ้าเราปฏิบัติอามัลซอเลกิตาวะอามัลซอเลมันก็จะบอกว่าเราปฏิบัติอามัลซอเลอามัลซอเล่สาเบะตัวอามัลพี่น้องบางทีเราทำจุดตรงนี้ตุกาตะปะกิวะสิตัวเต้ เปลี่ยนที่พี่น้องเพื่ออะไร อย่างน้อยแผ่นดินตรงนั้นได้เป็นพยานกับเรา วันนี้เราเดินทางไปนู่นมานี่พี่น้อง บางครั้งเราคิดว่าโอ้อะตาดพิยนาโปกิโตไม่มีใครเห็นเราทำดี ต่อสวเซโหนาโปกิโตปนุที่เห็นเรามีเยอะมาลักก็เห็นนะครับ แผ่นดินก็รู้บ่มิงอย่าบเอาวันเกียรมัดเป็นวาซีบอกมาเลย ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แค่บ่มิงไม่ใช่แค่แผ่นดิน ไม่ใช่แค่มาลักร่างกายอโกโตกิโตกากีตาเงี้ว่ายาบีอะไรตัว บอกอัลลอฮ์หมด ดังนั้นแล้วพี่น้องชาฮิดพยาน มีเยอะในวันเกียรติเนาะเบาต่ออะลรอะไรตัวจะโกงกอัลลอฮ์ไม่ได้เลยพี่น้องแม้แต่นิดเดียว ดังนั้นแล้วพี่น้องที่รักตรงนี้นะครับ ว่าชาฮิดวะมาชูดอัลลอฮ์สาบานหมด เมื่อสาบานไปแล้ว เรื่องอะไรที่อัลลอฮ์กล่าวต่อพี่น้องอุติละอัสฮาบุลอุคดูดบรรดาผู้ที่อะไรบางอย่างพวกคันคูคันคูนี่สปารกกละ ได้ถูกฆ่าแล้ว เรื่องอะไรพี่น้องอันนาริดาติลวากูดเมื่อไฟมันถูกจุดขึ้นเกสซอนนิงเรื่องราวตรงนี้มีที่มาที่ไปนะครับ เรื่องราวของอัสฮาบุลอุครุดของชาวคันคูโอเวฮกนอบูนุดาลปาริอัลลอฮ์บอกเรื่องราวของเหล่านี้เรื่องไงพี่น้องเรื่องราวนี้เกิดขึ้นบางอุลามาบอกว่าอย่าเกิดนะครับมาโซอันตากออิโซดึงมุฮัมมัดสุลลั l ลล l l a h u ล l a นะครับระหว่างนบีอิสากับนบีมูฮัมมัดจลอจลอนี่ เรื่องราวตรงกลางระหว่างนี้เกิดขึ้น เรื่องราวเป็นยังไงพี่น้อง ที่อัลลอฮ์บอกว่าชาวคูได้ถูกฆ่า เรื่องราวนี้เกิดขึ้นนบีสุลัยซามได้กล่าวในฮะดิษพี่น้องรอสุลละฮะดิษนิปานีสกีแต่ไปดึงอินชาอัลลอฮ์ถ้าเราฟังเราเข้าใจทันทีนบีสุลัยซามได้บอกครับบอกแค่นมาลิกฟีมันแค่นกบละกุมรัดโยสามัยดูลูนี่ในยุคก่อนจะบพวกท่านมีกษัตริย์อยู่องค์หนึ่งนะครับพี่น้องซึ่งกษัตริย์ตรงนี้ว่าแค่นลาซาฮิร ย่อมีหมอสาเหตหมอศัยศาสตร์ประจำตัวเยียปังเงนักเวทมนต์ประจำสำนักอ่าอาจโยโอเคสามีดูรู้ยังไงสิสมัยก่อนเขาเล่นเขาเด็กศัยศาสตร์ศัยศาสตร์หนึ่งในแขนงของศัยศาสตร์สาตูบางเยี่ยปะดสัยอิตุแหละเราเรียกว่ามายากลมายากลนี่เป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องนะครับ ของการเล่นไสเหตเล่นไสยศาสตร์ อิสลามจึงห้ามการเล่นมายากลต่อเลย ติปุโซโฮตูซาตุบากีเอฟเซนะครับ กษัตริย์นี่มีอาลิเซเฮตอยู่กับเขาพี่น้อง นักไสยศาสตร์อยู่ประจำตัวเขา แล้วอยู่ไปอยู่มาพี่น้องฟาลามาแคบโรอ เมื่อนักไสยศาสตร์นี่เริ่มแก่ตัวลงมูลาทัว นะครับ เริ่มจะถดถอย เริ่มจะแก่ตัวลงนะครับมาเอาเด็กกลับไป เมื่อนักวิทยาศาสตร์เริ่มแก่ตัวลงไปน้อง นักิสยศาสตร์บุคคลวิทยาศาสตร์ิสยศาสตร์อลิเซวยะอาโจบอกโอ้กษัตริย์ เอ๋ยฉันนี่เริ่มแก่แล้วนะกูนี่มูลาทุวัวนี่ตายเหาอดอนวะเซเฮวะกาโปนี่จุลงชาอีละหาเด็กไอ้ฉันสักคนเถอะเพื่อฉันจะถ่ายทอดวิชาิสยศาสตร์ให้จาฮิบุตรหาเด็กไอ้ฉันสักคนพี่น้อง เพื่อฉันจะได้ถ่ายทอดให้เขาในวิชาิสยศาสตร์ หลังจากนั้นถูกค้นหาชารีปะฟาบาซาอิเลฮิกุเลมันจึงมีเด็กคนหนึ่งถูกส่งไปให้นักศิยศาสตร์อาลิเซซาปาปะบุตรนึกจะเด็กอะเรียนอัลเลมไป้องเรียนปุ๊บเรียนวิชาศิยศาสตร์มูลาปานาเริ่มเรียนวิชาศิยศาสตร์พี่น้องงานยี่สมบแล้วไปงบแผนการของอัลลอฮฺสุบฮานตะลาอัลลอฮฺตะลาอาะวักนี่ราชาเงียตัวนี้ตัดเดียวเนาะสกอสกับผม ระหว่างทางจากบ้านของเด็กคนนี้จะต้องไปเรียนไสยศาสตร์คณกิงานจิเซฮาริฮาริคณกิทุกวันจะต้องไป ระหว่างทางอย่าเดินพี่น้องเดยเยอะราเละเยอะขนลาลูผ่านซุปเปอร์ดิงาดังงาละเหมือนกระท่อมเล็กๆ ของใครอยู่รอเฮบโอเคอาลีอิบาดะคนที่เป็นมุสลิมอยู่อิบาดัตเดลดังงาในกระท่อมนั้น เด็กคนนี้ผ่านทุกวันพี่น้อง แล้วก็ฟังในสิ่งที่เขาอ่าน t e ่ g o k d วว b อิบ i b a d สุดท้ายเริ่มชอบด a l a m Islam เริ่มชอบเมื่อเริ่มชอบเทียเที้ยอารีไม่ดดดงาสมมาฟังตลอดพี่น้อง พอฟังเรื่อยๆพี่น้อง เยอะบอดึงาปะยะเลวะเริ่มไปสายอ่ากิงาจีเลวะมาสกลาเลวะพอมาสกลาเลวะนักรอฮิบนักอิบาดัดจึงบอกเด็กคนนี้ว่า เวลาไปถึงนะ ก็บอกอาลิซาเฮว่าอยากดีก็ต่อหกไม่แล้ววะทุสบะดกกะกิโจดิวมติดงานที่บ้านเลยมาช้า แล้วเวลากลับไปบ้าน เวลาคนที่บ้านถามกันโอเคอุโมงมุตานโยเกนอเกเลแล้วว่าว่าอยากกะโตดลกกะดีอ่าตะปะโอเคเสฮีตุให้บอกแบบนี้ตลอดเด็กคนนี้จึงแบบนี้เรื่อยมาพี่น้องใช้มาโซเวลามาศึกษาเรื่องราวของอิสลาม เรื่องราวของนักอาบิคนนี้จนกระทั่งวันหนึ่ง เยมุลาดบันบนโนบาเตนของเท็จกับของแท้เยอยู่รวมกันไม่ได้ยตาเลจับโปตุเพราะเมื่อไรร่างกายเรามีของจริงพี่น้องเราจะรู้สึกไม่ต้องการของปลอม ไปเตอร์กิตอนนอฮสบันเนฮอประสูกิตอวาสนอแวตุเบละ bila tak ada dia o เค n g kita น a n เ s k อ r a k ni a d เด a ร ada dia p u n y บ buruk g i เค k ีย a k y อ เละนิ่งอุลีสโบราณบุติไม่มีใครอาบน้ำครึ่งเดียว พี่น้องในร่างกายมนุษย์ ไม่มีใครแปลงฟันหนึ่งข้าง และทำยังไงครับ ถ้าจะแปลงแปลงหมด เมื่อไรเมื่อเด็กนี้เริ่มสะอาด นะครับเรียกอะไรนะอันทำดีเลยอาจารย์เราโทรศัพท์ดูหรือว่าเดียวอะไรอยู่อัปโอนะเมื่อเด็กนี้เริ่มสะอาดพี่น้องเด็กนี้เริ่มเรียนรู้อิสลามด้วย เรียนรู้ิลยศาสตร์ด้วยอย่าเริ่มคิดวันหนึ่งอย่าคิดกับตัวเอ Hok mana ni hok walek ni? Anak ini kau akan rawangkan ibadat tak Allah kepkan dengan saya saat. Ha, eh, ibadat tu eh, patu ngaji saya. Hok mana lebih walek ni? Rom kit, gua beb naik jadi kau akan. Sutai Tuhan no aja. Ya เดินวันหนึ่งพี่น้องที่รักที่มีเกียรติบุตรนี่นะจ๊ะเล็บนะครับเมื่อเดินไปอยู่ก็เห็นคนพี่น้องนะปะโอเวปนุยังก็ต้องกลับปุ๋นี่ มีสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าอะดอซิงโอสตงอุลามะกะตอซิงโอสิงโตตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าทางไปนนดสกะยาเลอัลลอฮ์สิงโตตัวหนึ่งสกัดทางคนจะเดินไปไม่ได้ แล้วทำไมครับท่านเด็กคนนี้เข้าไปหยิบก้อนหินมาพี่น้องเนียดเนียดกาลูรอเฮบกาลูรอเฮบถ้าการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ดีกว่าการเล่นไสยศาสตร์กาลูอิบาดัตเวมอลเละปะดอไมเซีย Wi aku pekong batu ni k e น a s i ง g ง atau ม a ต i ถ้ามันดีกว่าการเล่นไสยศาสตร์ขอให้ฉันฆ่าไอตัวนี้ให้ตายด้วยยาดอปะซาลูดอฟารอมาเด็กคนนี้เคว้งหินไปพี่น้องไปกองบาตุเพะกันเอาสิงโงฝากกอตลามาติมาปุ๊สิงโงตุโดนหินทีเดียวพี่น้องตายพอตายเสร็จพี่น้องเด็กคนนี้ไปหา นักอาบิดตันตีกิจชัยอิสแลนด์กาลูดอ ไปหาปะปะตัวอ่ะบอกเรื่องราวว่าสารนิ่งอากุตมุเราก็นิ่งเมื่อกี้ฉันเจอเหตุการณ์แบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าบอกเรื่องราปะรอเฮบรอเฮบมันอาลอิบาดะนี่ล่ะนักอิบาดะนี่จึงบอกว่า นี่นะครับวันนี้ท่านนะเด็กเจ้าเด็กน้อย เจ้านี่ดีกว่าฉันแล้วอันตรายมาอัฟดอลมินนี่มึงมาแล้วปะดอกกูดองนี่นี่เจ้าดีกว่าข้าแล้ว นะครับและ เรื่องราวจะไปเป็นยังไงต่ออย่างนู้นอย่างนี้พี่น้องสุดท้ายก็บอกว่า แล้วเจ้าโอเคอิบาดะก็ต้องมุ่งหนึ่งัตว์ hari satu p e t a ละมุ่งกันน้จุบเองเจ้าจะต้องถูกทดสอบ เจ้าจะต้องถูกทดสอบจากอัลลอฮ์จะถูกทดสอบ แล้วถ้าถูกทดสอบเมื่อไรถูกทรมานเมื่อไรถูกทดสอบเมื่อไรอย่างไงก็ยะซาปาดิกูเลยห้ามสัดทอดมาถึงฉันอย่างไงก็ยะต้องมีกามวน่งเดียวกันหนึ่ง เด็กคนนี้รับปากตาดอกโป้อโอเคปิดเป็นความลับแต่พี่ฮัตติมาสู่อิสลามเสียดเข้ารับอิสลามแล้วพี่น้องหลังจากนั้นแต่พี่ยังพอรับอิสลามนะครับอัลลอฮ์ตาลาให้ยับโปเด็กคนนี้อัลลอฮ์ตาลาให้สามารถบุลเลผู้บาเวพี่นยาเคบารอสมานอสุเป็นปังเงโรคเรียนบาดเดฮะบาดเดปอยสิเปิลบาดเดฮะบาดเดบาดเดโรคเรื้อนจะได้ปุ๊บเปิดประตู Teruk dah tu. Orang mata buta, ubatkan dia hilang habis. Hai, kalau tayu sama irau apa syirik tem. นะครับไอ้เต้พวกเราบุตรเดชนะน้ำดำเรายังแย่งกันไม่จบทุกถ้าเจอเด็กขนาดนี้ คนตาบอดมาหา รักษาหาย คนเป็นโรคเรื้อนยาเก็บบาดเดบางี้อินเลยยาเก็บพวกมาใจเดียอัลลอฮฺแต่ละวิสิอาบี อัลลอฮ์ให้หายจากการรักษาของเด็กคนนี้พี่น้อง สุดท้ายกษัตริย์ยังมีทหารรับใช้อยู่คนหนึ่งโอเคนี่มาตบุตโตทหารคนนี้เป็นคนตาบอดพี่น้องแล้วก็เยอะก็ไปหาเด็กคนนี้ไปหาเด็กคนนี้พี่น้องยิ่ใชบุตรดกสัวปูบะเดียสตามาตยบุตโตช่วยรักษาหน่อยตาฉันบอดเด็กคนนี้พอเห็นพี่น้องโอกาสในการดาว่ามีดาว่าทันทีดาว่าชาลุดเผยแผ่อิสลามเยกะเตยเนอะ ลาอัชฟีอาฮัดันอากูตอะลรปูบะพีเยอนี่ฉันไม่สามารถจะรักษาใครได้นะครับแต่พี่อินนามายัชฟิลละแต่พี่อัลลอฮ์ต่างหากเป็นผู้รักษาท่าน ไอ้หงาะหมอที่มีความเป็นอิสลาม ฉันรักษาเจ้าไม่ได้หรอกอากุตะเลฟูบะมุ่งี่อัลลอฮ์ต่างหากที่รักษาปะตุฟาอินอันตะอามันตะบิลละถ้าท่านอิมานต่ออัลลอฮ์ฉันจะขอดุอาต่อลลอฮ์ให้ให้ท่านหาย Aku nak doa Tapi masuk Islam lah Aku nak doa tu eh Orang ni masuk Islam Buta ni Tabut Leka lah khawrab Islam Mekhawrab Islam Dia ni khawar doa Tak Allah bina Doa pak siya lalu dah Doa pak Allah Allah Ta'ala hai Tak mohin ni Tak mohin Ya ke kelapai tangan Pukati Pak Raja tu Kejo Dekat Bekapai binong Raja tengok askar dia. Raja tengok tahan dia. Apa ni kasat du tahan kon sedih. Eh, tamai tadi. Ye no hilai ni. Ye pawai ya. Man radda alaika basarak khai tamai ta ta ne ni. Oh, cau tahan. Pio bi menapo ni. Tahan bi nong masuk Islam, kau rap Islam, iman kau pada wajah, iman yang masuk alu dah. Ia kata ini, kalau kita อ่าดมเมตาก็เราไม่สบายคนถามเห็นเอ้ยเลยอ๋อวิจัยบอมยนี่คำตอบอีกตัวหนึ่งเห็นเอยเห้งอเลยอ๋อมาแกอุบะเองเรากินยาเมื่อวานทำไมดีขึ้น ไปหาหมอ แต่พี่คนนี้ตอบยังไงพี่น้องเยอะบอกว่า ใครที่คืนตาให้ท่านใครที่ทำให้ท่านเห็น เยอะก็ต่อรับบีตัวแหกุบอกพระเจ้าของฉันทำให้ตาฉันมองเห็นได้ราจอนึงซาลุดดอเวลากรบบุกไกรีมึงอันดัตัวหลายบ่ดอกกู้แกท่าน มีพระเจ้าอื่นจากฉันเี่ยคนคนนี้มาเจออย่างนั้นพี่น้อง เขาจะตอบด้วยความอิมานกนต่อรับบีวะรับบุกัลลอตัวเงคู่ตัวเงมูตัวอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันและของท่านคืออัลลอฮ์ตะตะกุนะเขาจะไม่กลัวอะไรพี่น้อง คนถ้าอิมานต่ออัลลอฮ์สุบานตะลายะตะกุวันนี้เรากลัวทั้งหมดตากุโอตูกลัวอันนั้นกลัวอันนี้สบะเราไม่อิมานต่ออัลลอฮ์ซาบัดไปซ้อมซาบัดเคยพี่น้อง บางครั้งเจอสิงโตแย่งเงี้ยเอ๊ะลิงโง่สิงโตอยู่ตรงหน้าซาบัดดึงได้กับมือพี่น้องดึงออกไปนอกทาง นิ่งเราทำกับแมวแบบนิ่งกิตวังกูจริงไหมนี่หยิบสิงโตพี่น้องดึงหัวแล้วลากออกพี่น้องอันนี้ซาบัดทำได้นะครับ เมื่อทำพี่น้องเกิดอะไรนี่คืออิมานโอเคกาลตาโกตัวคนถ้ากลัวอัลลอฮ์แท้จริง เขาจะไม่กลัวมาคลกิตาตาโกอะไรแต่ปีกาลตาโกตัวถ้าไม่กลัวอัลลอฮ์ยจะกลัวหมด จนก็กลัวซูโมตักกุอบิเอ๊ะฉะนั้นชายคนนี้จึงบอกรับบีวะรับบุกัลลอฮ์ตัวแห่กูตัวแห่มุอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันและของท่านคืออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى bahwa i ่า a g u tu s e l a ล u ล a h ออา b า u n g g u n g halu d a การโยนลงโทษชายคนนี้อย่างเจ็บแสบมากๆพี่น้องเจ็บแสบจนกระทั่งทนไม่ไหวตาเลสอบะเจ็บปวดมากๆฮัตตะดัลละอัลลฮ์กุลามสัต ต้องบอกไปเลยว่าคนที่ชวนฉันรับอิสลามฉันเข้ารับอิสลามมาจากเด็กคนนะเยอะตาเลสอบาซาเก็บออกถูกทรมานมากพี่น้อง เขาจึงเอาเด็กคนนั้นมาบุตรสานิงเอาเด็กคนนั้นมาอยู่ต่อหน้ากษัตริย์พี่น้องยะตานอยู่ไอ้บุญไอโอ้เจ้าเด็กน้อยนะครับ เจ้าอะไรต่าง ๆ เรียนเรื่องสาเหตุในการรักษานะครับโรคเรื้อนยาเก็บบาเดปัตุมุกิตุกินิงแต่ปีเด็กคนนี้บอกอันเนอ ฉันเลอเอชฟีอาดันฉันไม่สามารถจะรักษาใครได้ aku tak boleh u b a h pio bukan kata ilmu sahih boleh ubah okey ไม่ใช่พอเรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่พอเรื่องนั้นเลยเรื่องนี้ tapi inna ma yashfi allah แต่ว่าผู้ที่รักษาคืออัลลอฮ์สุบฮานตะลาว่ายะสุบฮานะโอเคสักหนึ่งบอกเหมือนกับคนเมื่อกี้เลยว่าแท้จริงผู้ที่รักษาคืออัลลอฮ์สุบฮานะตะลาสุดท้ายการจดดึงงานละกุตุเมื่อกษัตริย์ได้ยินพี่น้องโกรธเอาเด็กมาลงโทษ ลงโทษพี่น้อง จนกระทั่งเด็กทนไม่ไหวก็อย่าก็ตอนฉันรับอิสลามมาจากอาลีอิบาดะอตุเยอะซัดเยอเละเยอะแสดงว่าโดนหนักมากคำนอาเบืออับหน้านี่ซัดโทษแล้วเมื่อไรพี่น้อง คนก็ไปจับตัวนักอาบิดนั้นมา เมื่อจับตัวรอเฮบมาพี่น้องเยตายะเมื่อสามคนอยู่ต่อหน้ารอเฮบทหารเอกของอาโยตุปัตุบุดรดาหนึ่งเยตไปที่คนแรกพี่น้อง นะครับถามเลยทั้งทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นเอกตเอร์เจอันเดนิกมุงจงทิ้งอิสลามซะติ้งอ่ะอกามุจงออกจากอิสลามกันฟาดบาบาฝานิงต่อเซคนแรกไม่เอาอย่าต่อเซอากุนอดดในอิสลามฉันจะอยู่กับอิสลาม ฉันจะไม่ออกจากอิสลาม ฉันจะอยู่ในศาสนานี้ฟาดอาบิลเมนชาร์กษัตริย์จึงให้เอาเลื่อยมาพี่น้องไม่กาจีนะครับ แล้วก็ตั้งเลื่อยบนศีรษะปาตุมูลากอาจิงเลื่อยตั้งแต่หัวพี่น้อง แล้วเราลองคิดก่ตัวลองคิดจุบัตราปิเกตายกับเลื่อยยังไม่เหมือนตายกับมีดตัสปมาตีขนบเดโดนดาบนี่ถ้าแทงทีเดียวตีแคปอสกาลิก็มาตีปากาโจสิตุแต่ปีเลื่อยยังลงได้เรื่อยพี่น้องปาเดตโตตะปาโลหนึ่งสักเข็ดเดอปาตุนกเฮะอไปก่ตวสักเข็ดออตโตหนึ่ง กระโหลกเราพี่น้องเลื่อยแล้วมันไม่ได้ตายทันทีพี่น้องลงมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับจนกระทั่งร่างแยกออกบลอกดูแต่พี่เขาก็ไม่ทิ้งศาสนาอิสลามต่อติงาอุกามวยอิสลามโดนขนาดนั้น เขาก็ไม่ทิ้งศาสนาอิสลามขันโนสตาวตุต่อติงาอุกามวยอิสลามตานโยฟกิตโตอันหนึ่งการลูกิตโตขันโนสตาวันหนึ่งฮะบอกเลยติงาจกนับปอกอาจีนะ เราทิ้งตั้งแต่เห็นที่เขาเอามีดเอาเลื่อยเข้ามาแล้วพี่น้อง แต่พี่นี่คือบรรดาคนยุคซ้อนแรกในอดีต เขาเหล่านั้นมีอิมานที่มันคงอิมานเดียอ้วสุดท้ายเมื่อถึงจะตั้งเลื่อยยังไงแต่พี่ยังไม่ทิ้งศาสนาอิสลามนะครับ แล้วไปหารอฮิบเอรเจอันดีนิกจงกลับมาสู่ศาสนาต้นทิ้งอิสลามซะรอฮิบนิ่ต่อเซลก็ไม่ยอมทิ้งสุดท้ายโดนเลื่อย เช่นกันพี่น้องผ่าครึ่งบัลลอดู บัลลอฮ์ดูนบีเคยเล่าให้สหาบัดฟังพี่น้องสหาบัดนี่กันนอพวกมุชริกีนมาก็ดวะยานอยู่นะครับทำซอลลมอะไรต่างๆ ไม่หัดดูนบีมาฟ้องร้องนบีสุลต่านนบีบอกพวกท่านนี่รีบร้อนโอเคจาไม่รู้ลูนิ่งขันนอบัลลอฮ์ดูว่าจะตัดได้ากอิสลามสุดท้ายราจอนนี่ไม่ใช่บุตรกษัตริย์มหาเด็กพี่น้องแล้วก็บอกเหมือนกัน ให้กลับมาให้ทิ้งศาสนาอิสลามซะฟาบะบุตรนี่ต่อเสต่อเสติกาอุกามโมอิสลาม เด็กนี่ไม่ยอมทิ้งศาสนาอิสลามพี่น้อง หลังจากนั้นอาโยบุนูบุดะนี่แบบนุให้เอาเด็กคนนี้ขึ้นไปบนภูเขาอเมนากิตาบุเกะปะตุแลป่าเทาะปะกตูขึ้นบนหน้าผาขึ้นบนภูเขาพี่น้องแล้วจับเด็กคนนี้โยนลงมาไหนฟาสอาดูฝทางเมเดียไหนเอาเด็กขึ้นไปบนยอดเขาพี่น้องสูงมาก เมื่อสูงพี่น้อง เด็กคนนี้ดูอาต่ออัลลอฮฺสุบานตะลาบุเคนุกอเจาะภูเขาสั่นไปน้องจนกระทั่งพวกทหารที่เอาเขาขึ้นไปนั้น ตกลงมาเองมาตีบิบ่มาตีเด้อบุดานิ่งปกเลยไม่ใจกินกาจโยบุนุตาเลยตาเลยบุนุเดียวข้าไม่ตาย พอข้าไม่ตายจะสั่งว่าเอาถ้าอย่างนั้นเอาเม่บุดานิ่งตุเบลาให้ขึ้นเรือไปแล้วเอาไปกลางทะเลเมื่อถึงกลางทะเลไอโยนเด็กนี่ทิ้งเลย ั่วทางแม่เกียเมื่อเอาไปอยู่กลางทะเลน้ำลึกแล้วพี่น้องดูอาต่ออลลอฮ์ดูอาตัวเมื่อดูอาปั๊บโหละมะจะได้พวกทางดีเด็กคนนี้ก็เดินกลับมาหากษัตริย์อีกอาตมาตีฆ่าไม่ได้สุดท้ายเด็กนี่บอกพี่น้องบอกโอกษัตริย์เอ๋ยนะครับ เจ้าไม่สามารถจะฆ่าข้าได้โยยะเลเดมุตะเลบุนุกูกัดโย ฆ่าฉันไม่ได้หรอก เจ้าไม่มีความสามารถจะฆ่าฉัน แต่ถ้าอยากจะฆ่าฉัน กาลมุนอบุนุ b ุสุง aku sungguh aku n น k ayat we buat baik a ต t e ถ้าจะฆ่าฉันฉันจะบอกให้ต้องทำยังไงฮย่าเต้นให้เรียกคนมาให้เยอะๆ ปานโยกไม่ปานโยกเรียกคนมารวมกัน แล้วก็ให้เอาธนูนั้นนะธนูฉันใส่ในคันธนูแล้วยิง แต่ปีก่อนจะยิง ให้เอ่ยคำว่าบิสมิลลาห์ก่อน ก็ยะนามตุเอบิสมิลลาห์แล้วยิงธนูใส่ฉันแล้วตายยกยะวิธีการฆ่าการเลยตัวมุตะลบุญุกูอาจยังไงท่านก็ฆ่าจะไม่ได้ สุดท้ายพี่น้องกาโจวะตัวอดีอยะคนมารวมตัวคนไม่ได้ต่าง ๆ เอาธนูขึ้นมาพี่น้อง ตั้งแล้วยิงบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ นะครับพระผู้อภิบาลของเด็กคนนี้ตัวเฮฮบุดอนิงปะตุปล่อยธนูปั๊บมาสกันหนอมาตีทาลุเมื่อเสียชีวิตไปน้องเอาเรื่องหัวใจงกปนุตัวคนที่ดูกันกี่หมื่นกี่แสนก็แล้วแต่ดูปั๊บอามันเราอิมาแล้วต่อพระเจ้าของเด็กคนนี้อิมานประดอัลลอฮ์ดะลาติงยากุฟูประดอัลยยฮัลลุด์ ยอมจะปฏิเสธการยอทันทีพี่น้องเพราะเชื่อแล้วว่า พระเจ้าจริง ๆ คืออัลลอฮ์ตัวเองจึงอะารหนึ่งบุญนูเบนอปตาตีแต่พี่วะตัวเดียวทำตามเขาสอนปุ๊บเด็กคนนี้ตายทันทีทั้งหมดจึงอิมาน ต่ออัลลอฮ์สุบานอัลตะลาเมื่ออิมานฝดทหารเดียวอยากกาโจแต่งเกิดเรื่องแล้ว เกิดเรื่องแล้วทั้งหมดอิมานต่อเด็กต่อพระเจ้าของเด็กคนนี้อิมานต่ออัลลอฮ์ตาลาหมดแล้วมาสลดการด่าวะจงมาตีสเว ตปมาสู่อิสลามมายอมสละชีพตัวเองเพื่อให้คนเข้ารับอิสลามเป็นพันพันเป็นร้อยร้อยเป็นหมื่นหมื่นซาเบะนิ่งกะตยองกระเบเขายอมเสียสละพี่น้องในการสละชีวิตตัวเองเพื่อให้คนเข้ารับอิสลามกิตโตไอ้นิีงไม่ถึงกับสละชีวิตพี่น้องแต่พี่สละเวลากิตโตกิตโตตัดยองลากิสละเวลาเราในการทำงานศาสนาตัดยองลากิสละเวลาเนาะไม่ดึงงานโอเคกิตโตมาละลากิ ป่าตื้อเนาะสละมาตีตายเหมือนเด็กคนนี้ยาวไปต้นอะไรวะเด้ออะไรวะเด้อแต่พี่พอเด็กพอคนเข้ารับอิสลามหมดไปน้องอย่าไปนู่นอาจจะสารุดถ้าไม่ทิ้งใจอิสลามการลุมึงต้องิ้งอุกามโมบุดอนิ่งจะฆ่าทั้งหมดทันทีนะครับเนาะบุลูเยอะสวาลาดูด้อสวกาลิปารินะครับให้ขุดคูพี่น้องขุดปารินะครับคู ลึกลงไปนะครับลึกแค่ไหนพี่น้องว่านั่นลอัรบะอินิซิรออันประมาณ40ศอกนะครับ40ศอกพี่น้อง บอกว่าเมื่อขุดลงไปแล้วพี่น้องบอกยาลิดงแต่นเอาผู้ศรัทธาโยนลงไปในนั้นนะครับนะครับเหมือนที่เราอ่านอายะคุรอานสันนี้แหละอันนาริดาติลวะกูด นะครับเมื่อไฟได้ถูกจุด อิดฮุมอะไรฮะกูอูดฝอตุตงอบินั่งดูกำลังดู โอเคสเลฝอเดโมอเมทเท่เสเวสเวจับโยนลงไปพี่น้อง ทีละคนทีละคนนะครับ อุลามาจึง นักตับเสียจะบอก เมื่อไฟมันลุกขึ้นจากคูพี่น้องสปาเกตตกาลิปาเกตุนะปอตุตุจอบไปตุและอ่ามาแล้วก็เขาเรียกไฟมันขึ้นสูงพี่น้องนะครับ ยาป Dia sapa ลล n g a n อ l ล a h ป l ปุโรสตอสสี่ิบสองเมื่อสูงขึ้นไปไม่นอกก็อ่ะรอกัดหุมฝันนิ่งอับปีมาเกดีอับไฟเผาพี่น้องถูกโยนลงไป โยนลงไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อโยนลงไปปาตุจนกระทั่งนะครับ จนกระทั่งถึงเด็กคนหนึ่งนะแม่คนนี้กำลังจับนางอยู่พี่น้อง จับลูกของนางอยู่ บุดอันเลยอ่ะดูปแก่นี่ ถึงเวลาที่ผู้หญิงคนนี้จะต้องลงไปในไฟไปน้องบุดดอัลโลโปเยปาเลงแม่แกเจ๊งมีเดียวกลับมาพูดหันบอกกับแม่นี่อัลลอฮฺตาลาให้ เด็กที่พูดได้ บุดดเเลยแกเจกเวลาโปตาซาปาอมัวลากีอย่าแกตัวนี้เนาะอิสเบรียอุมาแม่จ๋าอดทนนะแม่สอบาเแม่เด้เอ็นนักีอัลลฮักท่านกำลังอยู่บนสัจธรรมแล้วพูดยุ่งเนี่ยเตอปาวิพวกมุชริกีนเออพวกเดียวพวกกาเฟรินเต็งว่าอบิ ดูพี่น้องจนกระทั่งตายหมดมาตีบัดยอมมาตีสงบอันหนึ่งถึงโดนเผาไฟพี่น้อง แต่ทั้งหมดยอมตายเพื่อรักษาศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละนิ่งกระต่อจนกระทั่งเขาถึงเรียกว่าอัสฮาบุลอุคลูดชีต่อมากิซหน่งดาตุเรื่องราวเกิดขึ้นตรงนี้ แล้วก็คนเขารับอิสลามแต่ปิปาตีกิตก็ต้องแปลก แปลกมาก เข้ารับอิสลามปั๊บเพียงวินาทีเดียวแต่เอาไปแม่เนะยองมาตีซาลุดอ Masuk Islam setahaya Tak ada nak sapa sehari ตาได้นะซาปัสเตายังไม่ถึงหนึ่งปียังไม่ถึงหนึ่งเดือนเขายอมตายทำไมพี่น้องสบะอิมานเข้าไปในหัวใจกันแล้วซุปเปอรลิเซแข่งขันกับนบีมูซาอะไรพี่น้องมูซาอะลัยสลามเตวะกับนบีมูซานะครับ สุดท้ายเมื่อเห็นมุอจิซาที่อัลลอฮ์ให้กับนบีมูซาอะลัยสลามฝ่นี้สุญูตาลุดะตัดเดนอสมาเยตัดเดนอปอยังไม่ทันละหมาดยังไม่ได้ทันอิบาดัต ต่พี่ยอมตายทันทีอัลลอฮฺตะลาเปิดให้เห็นที่อยู่ของพวกเขาในสวรรค์แล้วนับปอดย่องมาตีนะครับ ฉะนั้นตรงนี้อัสฮาบุลอุคดุสหุมอดย่องมาตีจนอัลลอฮฺตะลาบอกนะครับบอกว่าจะปนิบอกกุติลาซาบุกรุมอัลฺมายฟอัลูนบิลมุมินีนชูฮูดอนิงเท่าฮุดู์มาโนอนิงอัดดอบลักโตพวกกาฟิรินอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ในขณะที่มุสลิมินกิโตถูกฆ่าถูกทำร้าย ประตูว่ามานกอมุมินฮุมอิลลาอายุมินูบิลลาฮิลอาซิซิลฮามีดพวกเขาไม่ได้ฆ่าอเกสแลมไม่ได้ฆ่าคนเหล่านี้เพราะอะไรเลยบุกแกมุกเฮกับพวกฮาลีมุกเฮกับพวกสบะฝนิงอายะสดดกูสบะฝนิงอีมานพระอัลลอฮ์ตาละที่ฆ่าที่โกรธเพราะพวกนี้อีมานต่ออัลลอฮ์ผู้ชดสิตุยวันนี้ถ้าเราดูมุสลิมทั่วโลกที่ถูกทำร้ายถูกอาธรรมไม่มีเหตุผลอื่น อิลลาอัยกูลูนอกจากพวกเขากล่าวว่ารับบุนัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระเจ้าสบายยดิสเลโอเคคนอิรักไม่เคยไปตีหัวพ่อของประธานาธิบดีอเมริกาตะไปซอกิแต่ปาละโปเดียว tapi kena d โนยบุนูฮ a บิ s b u รอทำไมฆ่าหมดชาวอิรัก คนปาเลสไตน์ไม่เคยไปตีหัวพ่อของประธานาธิบดีอิสราเอลแต่ทำไมมันฆ่าหมดพวกปาเลสไตน์ นะครับคนซีเรียไม่เคยไปตีหัวพ่อของประธานาธิบดีฝรั่งเศส ไม่เคยไปตีหัวพ่อประธานาธิบดีรัสเซีย tapi kena dibunuh habis sebab fani iman เพราะพวกนี้เป็นมุสลิมเหมือนกันซุปเปอร์วะนี้อันนี้คิดต่อบริญญาพระกตอนลาเขาจับศาสนาขนาดนั้น และเขาถูกทำร้ายเพราะอะไรพี่น้องสบะเดียอิมานต่ออัลลอฮ์สุบ n a h u Wa t a ล l สาบตัวคิดต่ออันนี้วันนี้คิดต่ออิมานนะครับ เราอิมานต่อ Allah กิตใจอยู่ตัวเองแต่ปีวันนี้สิ่งที่เราต้องสะท้อนให้เห็นอิมานเด้อความยึดมั่นกิตอาเกดอกิตอามัยกิไตกิตดึงอัลลอฮ์ตาลาตุสตากมันนุเราขนาดไหนพี่น้องกับการอิมานต่อ Allah กับการปฏิบัติตามคำสั่งกับการยึดมั่นในหลักการศาสนาของอัลลอฮ์สุบานตะลาสตามันนุฟอยโตดังนั้นแล้วอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ล้างแค้นหรือเป็นผู้ทำกลับที่ดีเยี่ยมที่สุดดีเยี่ยมบุนุโอเคสเล เขาฆ่าคนมุสลิม แล้วคนมุสลิมไม่ได้ทำร้ายเขากลับพี่น้อง แล้วอะไรเกิดขึ้น เมื่อในดุนยาทำอะไรไม่ได้อัลลอฮฺตาลาไม่อไรเกียมาวันนี้ใครจอเลมเราพี่น้องเราเอาคืนเขาไม่ได้สบะยาเดเบสบะเดียดุยปันโยสบะเดียพวกกามาเขามีอิทธิพลเขามีพวกเยอะเขามีเงินเยอะ แต่อัลลอฮ์เอาคืนได้ในวันเกียรติชาเบะบิงะจอเลมโอเคไปอาธรรมต่อใครดูอาเขาอัลลอฮ์รับ kita buat zoleng dengan orang. Dia mau doa, Allah terima k a l u dah. เมื่ออาธรรมต่อเขาเขาดูอาต่อแล้วอัลลอฮ์รับทันทีแล้วถ้าวันนี้เราทำเขากิตอซอลเลมกับเดียดียตะเลวะกับพวกอิตัเขาทำเราไม่ได้อัลลอฮ์ทำเราได้ในวันเกียรติเหมือนพวกอัสฮาบุลอุคดูอัลลอฮ์บอกต่อมาพี่น้องอินนัลลซีนฟัตันุลมุมินีนวัลมุมินาตแท้จริงบรรดาผู้ที่ประหารผู้ที่เข็นฆ่าบรรดามุมินมุมินะโอเคฮบุนฮอเอสเล summa lam yatubu patu tak ada taubat lalu mereka taubat falahum azabu jahannam tapi tu ni Allah bawa innal lazina fatalul mu'minin wal mu'minat teaching benda putih pau benda pusata fu ashab ukdu bakah hidup tak dah bakal hidup jangan mai, tak boleh islam kita haram kita akan pau kai len-len pau kai pen-pen tak boleh napa menate igak tikus boleh nak bunuh dia bakar api ฮาเรตุถึงแม้ว่าหนูเราจะฆ่าได้ แต่ห้ามฆ่าโดยการเผาไฟ อิสลามห้ามฉบับปีนิงคือยุไอฮตุแห่ไฟอัลลอฮ์ไว้เผาไว้ลงโทษมนุษย์ ไฟไม่ใช่เราที่จะเอาไป เผาหนูหรือเผาสัตว์บากาสมุเอาไปเอาไปเอาไปไอ้ต่างเลยบางคนเราเล่นเผาไปน้องไม่ได้นะครับ ฉะนั้นอัลลอฮ์ตาลาจึงบอก พวกที่ฮัริคูฮุมบินาพวกที่ฆ่าพวกที่เผาไฟ บรรดาผู้ศรัทธานั้นซุมมาลามียตูบูและแล้วไม่เตาบัตจากการกระทำที่ชั่วช้าอันนี้วะละหุมฟะละหุมอาซาบุจฮันนัมพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับโทษในจฮันนัมนะมาสจฮันนัมวะละหุมอาซาบุลฮาริกและจะได้รับการเผาไหม้มาเนอัลฮาริกซาตุนามูนามูนักุชื่อของนรกมีเยอะสาอีรนรกฮาริก นรกยุก็ยาหนนำนรกยุก็มาโนคนที่ฆ่ามุสลิม คนที่ทำร้ายผู้ศรัทธา อัลลอฮ์ใจพวกเขาเหล่านั้น เข้านรกของอัลลอฮ์สุบานอัตลา สุปอเหมือนแบบปีเราพูดเมื่อกี้พี่น้อง งานประจำเพราะงานของดีเมืองสายนะครับ ดีจริง ๆ พี่น้องตายแล้วหนึ่งศพและไซโยาเกนร้อยเปอร์เซนที่ตายไม่ใช่กาเฟริน อิสลากิโต อิสามกิตโตแล้วคนถ้ามุสลิมต่อสู้กันพี่น้อง อิสลามลาเวสมอิสลามนบีเคยพูดอัลกอติลวัลมักตูล ทั้งคนที่ฆ่าเขา แล้วคนที่ถูกเขาฆ่ามาสดนอักโกตุนบคนถามนบีว่า ยารอสุลลอฮ์ถ้าไปฆ่าเขาตาย เข้านรก เขาตุมุนาซาบะ อันนั้นสมควร แต่พิถูกเขาฆ่านี่ โดนเขาฆ่าแล้วเราจะเข้านรกด้วยได้ยังไง นบีบอกที่ถูกฆ่า เพราะไม่ทันจะฆ่าเขาฮัตตีกิโตใจเราก็คิดจะฆ่าเขาเหมือนกันแต่พิตาเดเดเดโมดูลูกิโตบาดโดพิซา เดโมบาดโดปะตุเรามีมีดเขามีมีดเขาแทงเราตาย นบีบอกระวังนะครับ นรกทั้งคู่มุสลิมกับมุสลิมทำไม เพราะเราเตรียมมีดเราก็พร้อมจะฆ่าเขาเหมือนกัน ต่พี่ไม่ทันเตเดโมดูลูโดนเขาตีก่อนโดนเขาเอาก่อนฉะนั้นอันตรายชายาจึงบอก วันนี้ก่อนจะทำอะไรพี่น้อง โดยเฉพาะข้าบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องนรกยานนำนรก อัลฮาริกอันตรายมากมีเตาะดอละนะครับวันนี้เราต้องปกป้องตัวเราให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ขณะวิ่งเนี่ยนี่อัลลอฮฺตาลาบอกพี่น้องว่าลมอาซาบุจฮันนัมอะและปุ๊บฟอดียตุว่าละหุมอาซาบุลฮาริกฟะละหุมอาซาบุจฮันนัม วะละหุมอาซาบุลฮาริกระวังอย่างเช่นนรกชื่อหนึ่งพี่น้องสกอรอัดโดนามาสกอรนะครับทำไมเข้าไปในสกอรพวกตอสมาเยพวกไม่ละหมาดสวรรค์ก็มีหลายชื่อนะครับมีฟิรดาสมีอัตอาบานยุนะครับอัปนิจันนตุนปางเออัดนหลายชื่อนะครับ แล้ววันนี้นรกก็มีหลายชื่อ ฉะนั้นโอเคตั t สมัยอดอ a อตปะ a h t e m p ด t d i ถ้าเราอยากอยู่เราก็ไม่ต้องละหมาดแล้วเราก็จะได้เข้านะครับ สู่สกอร์ได้นะการลุกขึ้นตอนนอกเนี่ยกงว่าตัวชาระเดียบเลยมาสุหลักกงทำตามเงื่อนไขได้เข้าทุกคน ถ้าไม่อยากเข้าอย่าทำตามเงื่อนไขนรกนะอัลลอฮ์จึงบอกนะครับ บรรดาที่ฟัตนุมุมินีลมินาสุมาลัมตุฟาลุมอาซาบุจฮันนัมนะครับ อันนั้นอัลลอฮ์เตือน กับบรรดาผู้ที่เขียนฆ่ามุมินชาย มุมินหญิง เขาจะได้รับการลงโทษนะครับ และจะได้รับการเผาไหม้จากอัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะลาหลายตัวนี้อัสฮาบุลอุคดูดแล้วมีในริวายาพี่น้อง สมัยอุมัรบินคอตเตบรดียัลลอฮอนู ได้เคยนะครับปางเงอาเมพบเจอนะครับมายัดของเด็กคนนี้ที่ถูกฆ่าซาปะซาเมอุมาอัดดอลากิมันยะเดีย มือยังตั้งในจุดที่เขาตายในวันนั้นซาเมอุมาตายเงี้ยดตะตุลตุตัวเฮจากโกอัลลอฮ์ตาลารักษาพี่น้องที่รักตัวเฮจากโกฉะนั้นชายจึงบอกว่า วันนี้พี่น้อง kita อ a k duduk berano pun tak sama siapa lah kalau juru kalau o r a ล g อ o l e h Allah Taala jaga kita i n s อ a a l l a h นะครับ สิ่งที่เราได้รับบทเรียนจากอัสฮาบุลอุคดูดณจุดจุดนี้อย่ากระตหนึ่ง Ha, ini saya nak kulasah mudah-mudah faham sikit. Dekat nak saban, ca saban, nak demi ke apa? Saban ucap Allah mai dai. Faqat asyraka. Tahu ke ทำ syirik ทันทีตาเลยคณะสาบานกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แล้วการยึดมั่นในศาสนาออแกขอจูรูออแกขอมาและจูบอแอขอบันโยยิ่งยึดมั่นยิ่งอีมานเพิ่ม บททดสอบจะยิ่งเยอะ การลุกิตาซอบาบุเลถ้าเราอดทนได้อัลลอฮ์จะให้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ จะร a u อบบ a r ต a k boleh Lepas tu murih p เราสบาไม่ได้ เราอดทนไม่ได้ และเราโกรธอีก อัลลอฮ์จะโกรธเราฉะนั้นเวลาโดนบาละโดนบททดสอบสอบาพูดได้แค่พูดได้หมดไอ้สอบาแต่เวลาโดนจริง ๆ คนพูดก็ไม่สอบาเพราะแค่เจ็บมาตาสอบาเพราะอะไรความสอบัตมันวัดไม่ได้ที่คำพูดจะได้แต่งกโอ้ออร์แกนิสอบาสมมติเกนโนสตาเยจามุฮาสอบาดูวัดเจน คนคนนี้มีความอดทนมากอุสตาดทำไมอ่ะ โอ้ เขาบรรยายเรื่องความอดทนสองชั่วโมงดอกอาลีมีนะครับชายจะบอกว่าอดทนหรือไม่ นบีให้เช็คอ่าคานอบาโลโดนบททดสอบอินดัสซอดมาติลอุลาเวลาโดนแรกๆซอบาบุเลยโหตัวซอบาตุบุกแกโดนบททดสอบปั๊บซาลูดอกตาปาฟามุกวกเอเวกามุดึงผมตีอกปางปางปางตีประมาณ 10 นาที หลังจากนั้น ตัดโปละซอบาตาเลกีตาคิวอนะตุเขาไม่คิดแล้ว เพราะซอบาหรือไม่อย่าคิดช่วงแรกที่เราโดนบาละโดนบททดสอบ ฉะนั้น อิชาลออดทนอัสฮาบุลอุครุดโดนขนาดนั้นเขาซอบัดอดทนจนกระทั่ง อัลลอฮฺตาลาให้ผลตอบแทนกับพวกเขาอัลลอฮ์เรียกพวกเขาว่ามุมินมาชาอัลลอฮ์นะครับอีมานเพียงครู่เดียวเขายอมตายทันทีกิโตมาสอิสเลห้าสิบปีแล้วลิมอปโลตาวนะแต่ปี ada l อ m a h k a อ a อ d a kerah ต a t a mikun m i l u ด g duk p a ต a l tu. b a h a ดดอ i a d a ่พยายามนะครับอินชาอัลลอฮ์ปรับปรุงแล้วยึดมั่นในหลักการอิสลาม เด็กคนนี้ยอมสละชีวิตของเขาเพื่อให้คนรับอิสลาม วันนี้เราก็ยอมด้วยนะครับสละเวลาเราสักวันหนึ่งการุสาปาสละชีวิตก่อาปก็นัดยองบุเลอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ตอบคำถามพี่น้องอัดดอได้ไหมันนยอัดดอสวาเลกนะครับ เดี๋ยวเราจะตอบ คำถามกับพี่น้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรนี่อันเดอร์ถ้าในนี้จะถามถามเนี่ยตานยตานยกูเล่ให้ดกหรือว่าตะโกตะวานีอ่าดเลนิ่งกัาลุดดกกับโปสอ่าชาลัยตะบุกโกนะครับ่วันนี้มีน่าจะเป็นความเห็นไว้เยอะเลยวันนี้ละมาซูโบเราขึ้นเป็นอิมามมัสยิดกลางเบตงอ่านอายะนี้ดีครับ อันอายันนี้ครับชัดดีอ่อานอัลบรูจเหมือนกันนะครับสุราอัลบูรุจตัวอีเมดบตุงนะครับดีเลยถ้ารู้ความหมายด้วยยิ่งอร่อยเลยกิตรู้แล้วคร่าวๆกิตาเท้าดัสกิสกิบอดิงาตัวอีเมว่าจงวัสมาอิดะติลบูรุจยากามาฮาลุดอที่เราเคยฟังมาในบางนั้นเยอะพอจะปฏิบัติต่อได้เอสาบเบตัวเรียนตับซีดพอเราเรียนแล้วละหมาดเราก็คูชัวขึ้นสบะแปะ ว่าเรา u n ต a บบานยอ k โป n s i ิ i ิ s ิ k i t apa dah ถึงจะไม่เข้าใจทั้งหมด นิดนิดน้อยๆก็ยังดี ดูหนังไม่รู้เรื่องยังไม่สนุกแต่ว่าแย่ก็ตองตีตัสได้โอเคดอกติโยกิโตติโยอาโปเขาร้องกันทั้งโรงพี่น้องสมมติไปดูหนังวายามะซันเลยหนังฝรั่งเขาร้องกันหมด กิโตดอกกะคู tapi n a น a d i เด a u tiyo tiyo itu เดี๋ยวมัติโยสบ้าโปไม่รู้เหมือนกันร้องทำไมเขาร้องเราก็ร้องด้วย ฉะนั้นกุรอานเราก็จะพยายามนะครับอินชาอัลลอฮ์ระหว่างรอรอคลอด มีมูลเลือดออก อยังไม่มีอาการปวดท้องเราต้องละหมาดอีกไหมครับ อีกไหมคือเราก็นิ่งคนใกล้จะคลอดลูกอะอุลามาว่าถ้าก่อนคลอดนะสมบูรณ์คิอตอนหวานเนาะก่อนคลอด สักวันสองวันนะครับ แล้วมันมีอลามัดแล้วว่าหนอกหวานเนาะนะนี่ใกล้จะคลอดแล้ว เรารู้แล้วว่านี่ใครจะคลอดแล้วนะครับมันมีเครื่องหมายคือผู้หญิงอย่าจะรู้ไอตินอยอย่าเท่า แต่สมมติหมอกำหนดวันกับวันนี้ไอ้นี่คอมีกำหนดวันวันเสาร์นะครับวันนี้เราไปนอนสแตนบายรอจะคลอดมิช่แลนะปรากฏว่ายาดดาก็ทุบิมีเลือดออกนะครับโดยที่เรารู้แล้วว่านี่เราใกล้จะคลอดแล้วเลือดแบบนี้อุลามาถือว่าเป็นเลือดนิฟาสตะคนามัยเหรอนะครับเป็นเลือดนิฟาสเลย นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก่อนคลอดวันสองวันกาลูบางบุเลดูโอยเพิ่งเดือนที่สองเยดอบานอเชื้ะสองเดือนตูและมัดอีกนานมีเลือดออกอุลามาถือว่าบางอุลามาถือว่าเป็นเลือดเสียธรรมดาต้องละหมาดแต่ถ้าก่อนคลอดเรารู้แล้วนะครับว่านี่ใกล้จะคลอดแล้วอีก 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง อีกวัน 2 วันประตุยอย่าออกเลือดเลือดอย่าออก แบบนี้บางอุลามาก็ถือว่าเป็นเลือดนิฟาสต์นะครับดาก็นิฟาสต์ตัวนะ เมื่อนิฟาสก็เราไม่ไม่ละหมาดนะครับไม่ละหมาดขอถามวันอีดตรงกับวันศุกร์แล้วต้องละหมาดวันศุกร์ไหมครับอุลามามีสองสองทัศนะมีมีทัศนะนะครับคือถ้าตรงวันศุกร์แล้วไม่ต้องละหมาดวันศุกร์ก็ได้ แต่ทำไมมาอาตอบโอ้แต่ปีถ้าอิหมามจะละหมาดก็ไม่มีปัญหาเดบุรีอดีสบะกะลีบตโตยมะตรงกับวันศุกร์ไม่ต้องละหมาดวันศุกร์ก็ได้ เพราะอย่าถือว่านะครับกับวันนี้กิตามายเยโดยอายุ นะครับเราก็ไม่ต้องละหมาดอากิจมาอะนะครับ ไม่มาชยโซโฮแล้วก็มาตอมาอะประกาศดอไม่ใช่ไม่ละหมาดมะแล้วก็ไม่ละหมาดเลย ดอนะนะครับ แต่จะละหมาดก็ได้บุเลด้วยดูวัวตัวได้ไม่ผิดไม่มีปัญหาตาดอกโบนะครับได้อันนี้ถามเดียวกันนะครับ เกี่ยวกับวันอีดตรงกับวันศุกร์บัตัวกันมาอะได้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮฺอัลลัมอัลดอรอักี่ตัวยี่มีร่างลงร่าง ครับผู้หญิงถ้ามีประจำเดือนสามารถอ่านกุราได้หรือไม่ผู้หญิงมีประจำเดือนนะครับ อ่านกุรานได้ไหมคือเวลาเรามีประจำเดือนพี่น้องนะครับกุรอานเราตาตาอจะไม่อ่านนะครับเวลามีประจำเดือน แต่การบาจออัสกาตะโปอ่านอัสกาตอ่านดูอาอ่านอายะคุซีก่อนนอนไม่เป็นไรอันนั้นได้ไม่ปัญหานะครับตาดอกโปแต่ปิครับอ่า นะครับพี่น้องเราจากใครนะครับอันทำดีแล้วนะอิสฮะกิโตมานะบอกชื่อเลยนะครับอันทำดีแล้วก็สารัญญานะอ่ะฉะนั้นก็อ่านไม่ได้นะครับ มีประจำเดือนจับกุรอาน ไม่อ่านกุรอาน ไม่จับกุรอานแต่ปีกาลูจำเป็นกาลูฮัจยะโดอ่านได้จับได้ถ้าจำเป็นอย่างเช่น เราสอนกีราตีเด็กปาตุกิโตโซเกกูเราเป็นครูคนเดียว ถ้าเราไม่สอน เด็กก็ไม่ได้เรียน ดังนั้นจำเป็นต้องจับ จำเป็นต้องอ่านตะโปฮตุนะหรืออีกอย่างกิตเป็นนักเรียนต้องท่องจำ เพราะจะสอบอันนี้อีกเรื่องนะครับแต่พี่กาล b i a s โซแบบ k ิต a n นี่สอบวันดอกงาน b ยา o วันดอกต่อสอ n s y ฉันแล้วนะแค่เราสอบลากีตัวนั้นเราไม่สอบก็ได้เรารุ่นเรานะครับ เราสอบก็เรียกทดสอบชีวิตอารุดอกเยอะ เดิมไม่ตานจะสายอย่าด้วอย่าเลยอ่าแต่ว่าความจำเป็นถ้าจำเป็นต้องบอกเยอะก็อย่าตับได้ทุกแกไม่ใช่คุรานอ่าปางเงคุรานเลยล้วนๆอดอปอสก็ดาอายะกุซีแบบนี้อดอปออ่านเปียยดอก็ได้ แต่ถ้าคนถามถ้าเราจำเป็นต้องบอกแล้วไม่มีใครบอกเขาแล้ว อันนั้นอีกเรื่องตัวหลายว่าแล้วนะครับอยู่ที่จำเป็นแล้วนะ ใช้น้ำมันผมแล้ว เอาน้ำละมาจะซ่อมไหมอ่า อัดบ่ม i n y a k r น้ำมันนี่สายรู้สึกว่าการู u d i มันไม่เย a s e r ายเลยน้ำมันถ้ามันซึมน้ำคารูม m i n y ส k o r ถ้าน้ำมันที่มันแบบซึมเข้าไปได้ในในในผมในในในในผิวเราตะโป้มิซาเลน้ำมันไซตูนอ่ามิยใไซตูนตะโป้น้ำมันมะกอกนี่เยอะเยอะไม่กันน้ำเยอะทาผิวทาอะไรนี่อ่า พอทาแล้วโบกาโมโบมุคอตอนนั้นไม่เอ็มาอเยอันนั้นละมั้งไม่เป็นไรอันนี้ยังไม่กันน้ำแต่ปีกาลูแบบเจลอ่าถ้าเป็นเจลใส่ผมที่แบบหวัยรุ่นอาการนี่ถ้าเป็นแบบกันน้ำแบบไอต่อสโกน้ำที่มันไม่ซึม อันนั้นทำไม่ได้นะครับตาเลบโบตูสายก็เลยเตือนนะเนาะอยากงอยากสวยก็ใส่ใส่น้ำมันมเกาะบ่มเยอะสิตุนสกิตัวทักวๆบ่ทับบ่มาอินชาอัลลอฮ์สุนนะนบี เป็นแบบอย่างท่านนบีนะครับใส่น้ำมันมะกอกที่ผิวท่านนะที่ผมดิคุณเลอิโตที่ผิวปะตุผิวที่ใส่น้ำมันมะกอกมาชาอัลลอฮ์ก a k kena ากาครีมนะย a ง j a n g ท่าน l a อยากฟังวันอาราฟาวันสำคัญยังไงครับวันอาราฟานะครับ พี่น้องเราที่ไปทำฮัทนะเยอะก็จะขอดุอากันในวันนั้นนะครับ เป็นเวลาที่ขอดุอาอัลลอฮ์ตอบรับมากนะครับวันนั้น และเราไม่ได้ไปวุกุบที่อาราฟะเราอยู่ที่บ้านเรา เราก็มีสุนัตในการทิสิรดในวันอาราฟะนะครับ ถ้ามีเงินแล้วไม่กุรบานได้ไหม นบีบอกใครมีเงินแล้วไม่กุรบานใครมีความสามารถแล้วไม่กุรบานพ่ยอดกวาซอปะตุตะกระเบอย่าเข้ามาใกล้มุสลลาของเรา นบีชี้ไว้ตุ นะครับนบีรังเกียจนะครับคนแบบนั้นนบีไม่ชอบ คนที่มีตังแล้วไม่กระเบะอัดดวิตาบิตะกระเบะเอ๊ะทำไมไม่กระเบะไม่มีเงินนุสตะไอโฟนซอแรกอย่างนี้โทรศัพท์เราซื้อได้ เป็นหมื่นแต่ปีกุรบาน4,000 บาทใช้เยดวิตาเลยนะครับฉะนั้นคนที่มีตังไม่กุรบานนบีตะสุกขอเล่าแค่นี้นะครับฉวะวะวะอินชาอัลลอฮ์นะ ใช้ยาปลูกเคราปลูกผมได้ไหมของแบบนี้พี่น้องไม่ต้องไปปลูกวะสกอดาดโดเราไว้เราทำเขาเรียกอะไรครับฟัตตะกุลลอฮ์มัสตอตตุมตักว่าอัลลอฮ์สกอดากิตาบุลีนะครับเพราะไม่มีปลูกผมปลูกอะไรพี่น้องเยอะถ้าวันนี้เราผมยามุตะละบะ ผมไม่ดก มันก็ไม่ได้เดือดร้อนกับชีวิตอีกต่อหลายแต่แต่พี่ถ้าเดือดร้อนกับชีวิตอหลายพุ่นหรอกแต่พี่ดูแล้ว เขาไม่ดก ยังไม่เดือดร้อนอัดเดอติเขาเอื้อมีสามเส้นยางยาวสามเส้นฮาตาโปอัดดอสกาตูแกมีแค่นั้นก็ไว้แค่นั้น บางคนไปปลูกหนวดทาปุ๊บน่าสบลไปทาแล้วขึ้น ครึ่งเดียวไปน้องอีกครึ่งหนึ่งไม่ขึ้นหุดด้วยเงาะฉะนั้นปล่อยไปน้องตาม ที่อัลลอฮฺสุบานอัลตะลาให้นะครับอินชาอัลลอฮฺอัปโปนี่นะ ทำงานกับสัตว์ เช่นเอางูมาถ่ายรูป แล้วเก็บเงินกับนักท่องเที่ยว คือดูนะครับพี่น้อง ถ้าเป็นการซอเลมสัตว์ อันนั้นอิสลามห้ามสายดูบางทีเอาช้างมาเดินตามถนนดิบาโกะเลยเอาช้างมาเดิน มิโตะแคเราะตุ้แล้วเราไปดูปะอย่าเอาช้างไปนอนข้าง ๆปาเกะด้วยสิฟัดเดียวคุณลักษณะมันไม่ใช่มาอยู่สภาพแบบนี้ลมูลากิโอเคต่อนาย วัวเขาไม่ขึ้นขี่นะครับ เพราะว่าวัวไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ไอ้ขี่นายบลาเกเดียอะไรใช้ผิดประเภทไม่ได้ฉะนั้นจะเป็นงูจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เรามาผึงเรามาจับแบบนั้นนะครับ บางครั้งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกลางคืนอ่ะนาแต่นึกจะพักผ่อนกันอะไรกันเดียวเขนมาโซเดียวมันไม่ใช่เวลาที่มันจะมาทำงานบริการคนอย่างนั้นพี่น้องเรามาทำแบบนั้น ถ้าเป็นการซอเลมอันนั้นอิสลามห้ามทันทีนะครับ ห้ามนะครับ ถ้าเป็นซอเลมนะส่วนจะไม่ซอเลมซอเลมหรือไม่อันนั้นไซยังไม่รู้รายละเอียดชีวิตงูแบนเนอร์ตาดาวตุเราไม่รู้นะครับชีวิตการอยู่เป็นกินอะไรมันถ้าอธรรมมัน ถ้าซอเลมมันอิสลามถือว่า ต้องห้ามทันตีนะครับ หลักจะอยู่ตรงนั้นเอง บริจาคเนื้อกุรบานให้คนที่มาช่วยเชื่อได้ไหมโอเคสมัแรกกุรเบเราให้ค่าจ้างโดยเป็นเนื้ออันนั้นไม่ได้ตอนเลยก็ต้องจ้างต่างหาก นะครับไม่ใช่เอาเนื้อเป็นค่าจ้างให้ไปเลยนะครับ บอกว่ามันแลกด้เมดากิงต่อเลยอุปสุกูจ้างต่างหากนะครับจ้างต่างหากเลยนะครับ ให้เป็นเงินไปอะไรก็แล้วแต่ท่านยามีสองอ่า ผมละหมาดอยู่มัดไม่ทันที่มัสยิดแน่นอน ผมต้องไปหาอีกคนที่ยังละหมาดในกรณีจะไปละหมาดเขา คนนั้นต้องสะกิดเขา หรือว่าแค่ตักบีดดังๆได้ยินว่าเรานั้นละหมาดกับเขา คืออ่าโอเคดอกไม้เ่เราเข้าไปถึงจะให้เขารู้ว่าเราตามแล้วนะอะสบะให้เขารู้เพื่อเขาจะได้เปลี่ยนเนียดเป็นอิมาอ่ะอย่าขณะตัวการเนียจะดีต่อแม่กิปเปกิตปีเดียตาป้องนะครับไปข้างๆแล้วเราตักเบสไอ้สิง ออกเสียงนิดหนึ่งวิดดังหน่อยอัลลอฮฺอักบัดคนที่ละหมาดอยู่จะจะรู้ทันทีว่าอัดดอกไกตุโกะนะมีคนมาตามนะเราพูดอัลลอฮฺอักบัดแบบนั้นก็ได้เลยนะครับ ได้ไม่มีปัญหานะครับบุลีแต่พี่บางคนเยอะมายสุนะละหมาดสุนัตอยู่นะครับคนนี้ไปปั๊บอัลลอฮฺอักบัดปัตุนวะไอโนเราละหมาดสุนัตไอ้นี่มาตามฟัดดูตะโป ตโปละหมาดตามได้หมดฝัดดูตุกสุนนะ ตาดอกอาโปไม่มีปัญหา บางทีไปเจอพี่น้องไซเบสติงหาพอไปตามปุ๊บ กิตาอัลลอฮฺอักบัตตามเยอะกระละหมาดเยอะจะละเยอะไม่สุนนะแค่เหมือนกับอยากจะบอกให้รู้ว่าอะกูไม่สุนนะนี่ ฉันกำลังละหมาดสุนัตอยู่นะทำไงพี่น้องกำลังละหมาดอยู่ เราตามซูรี่ เขาละหมาดสุนัตหลังซูรี่ อุสลีสุนนะตันซาไอ้เล d i lemahnya itu kalau l ม m ยอยู่แต่อุสลีสุนนะตัอ๋อโยยาตัวยยมายสุนนะ เขาบอกเขาละหมาดสุนนะตักนวยะไ้ตัวนะครับ ไม่ต้องบอกแล้วนะละหมาดไปเลยละหมาดไปเลย ผู้ชายที่ทำอาเกก็แค่ส่วนหนึ่งก่อน ต่อมาหลายปีจะทำให้ครบอีกส่วน ต้องทำอากิก็ก่อนหรือทำกุรบันก่อนอย่างไรคะแบะเนอกันไม่เข้าใจ แต่ที่เข้าใจนะครับคือว่าสรุปเขาอยากถามว่าจะทำอากิก็ก่อนหรือกุรบันก่อนอ่าตาดอกครับปวกะลีนะครับ จะทำอะไรไม่มีปัญหาคนบางคนไม่ได้ทำอากิก็แต่พี่จะทำกุรบานก็ได้ไม่มีปัญหาตาดอกกาปแต่พี่บางคนโตมาแล้ว อยากจะทำอากิก็สบะ ดูรู้โอ้ยทัวสุสอมตาดอดูวินะว่า เราจะทำก็ได้ไม่มีปัญหาตาดอกป นะครับได้ไม่มีปัญหาเลยนะเรียดีดูรู้ดูวิอัดเดอบอลนี้ตัดเดอลากีตัดกนวะสัตว์ัวเดูวิดเดอแต่พี่อมอันยอดเนาะภาษาว่าเงี้ยก็หกิตต่อแต่ภาษาว่าอยว่าตัดดอปนะครับไม่มีปัญหา แต่ว่าถ้าเราไม่ทำำเงก็เราจะทำกุรบานก็ได้ไม่มีปัญหาเงี้ยก็เยอะบุกเกวจิไม่ใช่วาจิบนะครับเป็นสุนนะสุนนะนะครับสุนนะท่านนบีนะครับ เอาเนื้อกุรบามาจัดงานแต่งงานในวันนายอที่สองได้ไหมคะ คือไซยกลัวอย่างนี้พี่น้อง เวลาเราจัดงานแต่งงานปั๊บปุโรมมยโตเยวิซาโปเรากลัวว่ามันจะเข้าไปสู่การค้าการขาย เพราะปุโรบ้านเราบางที เราคิดว่าได้กำไรหรือกูกี่บายโยตุเพราะบางครั้งเราคิดกับเราคิดมันเสี่ยงพี่น้องฉะนั้นนะครับไซยบอกว่าถ้าจะเลี้ยงวลิมะเลี้ยงได้แต่ดอกโป้แต่พี่ระวังเวลาเขาให้ เอาตู้บโยอนเนี่ยกี่ตัวตู้อันตรายในเรื่องเนียดฉะนั้นก็ถ้าอันไหนเป็นอันตรายพี่น้อง ระวังดีกว่านะครับวเงะละนะครับ ระวังนะถ้ายังถือสินอดใช้รอมฎอนที่ผ่านมาไม่ครบแล้วทำไมครับเยนโนตูเยอะกว่ายาสกัดตูเขาบอกว่าถ้ายังถือสินอดอ่าน่าจะถามว่าจะบวชสุนัตได้ไหมนะครับ ก็บวชได้นะครับ ไม่มีปัญหาปอซอบุเล่นะบวชได้นะ วันอาราฟาที่จะถึงบอซอได้นะครับสินอดไปเลยวันอาราฟาเป็นประจำเดือน ถือสินอดไม่ได้ ใช่ไหมครับใช่ครับ และจะดูอาได้ไหมครับวันนั้นในประจำเดือน เวลามีประจำเดือนดูอาได้ อดดอยอุโซดออบุเลตาดอโปนะอย่าให้พลาดพี่น้องวันนั้น แต่ถ้าดีเรารู้ว่าเรามีประจำเดือนนะครับบางคนอดดอยอดดอยเฮปุลฮักีกาเดนะเรามีวันนี้ปั๊บบางคน 15 วันบางคน เรารู้ปุ๊บ เราเราปศตัตแดดด้วยคอมมิชเปน่งเราบวชไม่ได้แน่พระาจา์นะช่วงสิบวันแรกทำอามันสอนแลให้เยอะ อะไรที่ทำได้นะสิอัปปนิสตกกอกับโออิโกอิโกนะครับอะไรที่ทำได้เป็นความดีทำให้เยอะๆนะครับ